Ba, ongi, bai, baino pentsa ezagun beti gure kideak espetxean direla. Eta eh, gure presoen alde bojoka beti egin behar dugula. Eta denak eh, etxeratu behar ditugu. Hori da garantzitsuena. Eta eskertu hemendik, igati honetatik, gure txingudiko igati honetatik, eskertu eh, sustengua, babesa eta elkartasuna eta mila esker deneri eta e, etxean gaude eta etxean beti gure Euskal Herriaren alde e, lana egiteko eta oai, paki denbora da eta aurrera tinko egin dezakun denon artean presoak etxera ekartzeko.